bino bandeko basi manso nauti koyemba awa esi esalama esalamaka mpe ezali kosalama me koyemba te ozali kopesa mpasi na bandeko na bino mibali akokenda mosala azali kokanisa alinga ndeko to alinga mwasi même de quoi entre la femme et la sœur le choix est clair n'est-ce pas

Oliva telefone unatina nenia moja Moja rano na pomina ni papa Unawa mama mama Thank you.

他把我丢在路边，我

Thank you.

Amen.

Thank you. Thank you. that.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

Tuko ndani ya chombo tunajiana kikweli. chombo, chombo kimeingia maji makuu, mawimbi makubwa sana, upepo mwingi, lakini tunastahimili. Rumba explosion ndio mpango mzima. Baraka ya Rumba Express, sasa hivi ni saa sita na dakika kumi na sita.

nafika kwa viwapo inabidi nataka kuingia kabisa naweka nasikia ngoma ikipunga kwa kweli bwana yaani unaona unapitwa Asante, asante mzee wangu. Anapotaka kuwako hapa anachagua basi ukifika na baba kuongea jana na kubwa na saba na mtaji wako mgoja huko ndani kukumbusha na kuchagulia moja kiamu hapa, hata usiseme wataka gani, wewe wache ni Sawa sawa, okay. Mzee Kitunguu, vijana wa jana, vijana wa juzi, nafasi yenu hii. Halo Baraka FM. Naam. Umesikia vituko vya majengo vile? nimesikia na kushukuru wallahi, hiyo sinema inanikumbusha mbali sana kama inakumbusha kati kwa kijana dunia ilikuwa mzima, lakini ndio ah, dunia ilikuwa shwari sana mpaka mambo ya kupata mambo ya maana yakuwa shida. Ndio, ndio ah, kipindi kile, lakini sasa yaani kupambana, mkorogeka hapa sasa lazima ukielewa sehemu kwa chimbuzi. Au sio? Nakuelewa sehemu zako. Hapo kama vile kulikuwa kwa wasiwasi wowote, yani mtu anajichanganya tu hivyo hivyo. Kiasi kama unajua kwa kile kiko ndani kuna vikatikati kikazi vya wadi nini nini, kuna kama na kabara na ngono, ndio siku nini sana. Ndio. Kwa hivyo

pamoja mzee wangu alimo semo ni yaani zamani kwa hivyo ulikuwa hakuna mambo zito twende tukapimwe hivi na nini kutana na mtu unajua kipoa kishwari. zamani yenu yaani ilikuwa tamu hiyo. Asiza kiamu hapo mimi. Mimi.

Abisia wazee wenyewe kina Nibo Mao Chimanga Atosa kama le sawa sawa mzee sana. Yaani ukumbi wenu wazee wangu, ukumbi wenu wazee wangu, yaani hata msione haya ah, wala nini yani wakati wenu, nielezeni kulikuwaje, vijana wa jana, vijana wa juzi. Halo Baraka FM. nazali na Jalii. sana mzee wangu. Karibu sana mzungu. Ndio, ndio yaani zile zenye ndio kwa hivyo hili jina mzungu uliitwa la kubandika ama la kitambulisho? Ndio ah, mbona uliitwa mzungu sasa, ama ni mti fulani huo? hapana, babu yangu babu yangu alikuwa hapo sana baba hapo kwa mzungu, kwani ikawa mzungu hapa, mimi naendelea kwa hiyo mzungu

Mwindo, bwana Mwindo mzungu. Ajali mimi nataka nianze mwanzo bila kusema lolote yani, lakini kama kuna simu naipokea, alafu tutaicheza ngoma. Orkestra Kiamu inaongoza na Kemangwana Mateta Black Kids, wazo la mboga ilikuwa kikimilikiwa hizi na Kiamu wenyewe. Hapo kuna la Ngunga, Bebe Sudi, Laza Joe Morena. Hapa kimbunga kile kinaitwa idara ya kutosha kiadai Yeah, yeah, yeah.

can I do? Baru tak berhenti, Thank you. Napiga msala, napiga mwana jamai kuamuka mbaba pana sikika mama Sakina na Boshe la la la maliza na vijana inalelewa vizuri Joe Morena Jola Munga Thank you.

Thank you. kusema kweli, ukisikiza unachora ile taswira, walikuwaje wale? walikuwa vijana kipindi kile bwana, walifundishwa na nani mambo haya? Eh, michezo hii kwenye sauti hapo palikuwepo na kina Muzola Ngunga, Bakolo Keta, palikuwepo na Adoli Manuel yule ah! Eh, wimbo huu uliweza kutungwa na Jermaine Kanza Bayone mwaka sabini na tano pale kwa maana kubwa tu ya kuhakikisha kuwa unapata mziki mtamu. Ukisikiza maneno pale unasikia anasema ebongio obomba mweku mukili etonda ngo makambo na tunaki na yodesi na yodi ah, Kinshasa Kinshasa ngo makambo mingi ebalobi nganga komizoba wala zaidi tu na kumi soba ndani baraka ya FM Rumba Express ni mpango mzima jadi tumeleta leo vijana wa jana kupatia nafasi kupitia simu. Kuna mmoja ameniambia anaitwa Mjungu ameniambia nimpigie Abisina yule kama leo. Halo Baraka FM. Eh bwana yani balaa en una postura. Porque la raza, porque no puedo retomar, porque no puedo. Porque no puedo retomar, porque no puedo retomar. وانا ابوك قريب وسهلا جاب. بابا نكون رجعتك ودابا. نعم نعم. بلا علي واسي. maana Yesu anaweza kwenda mwenyewe likatokea na tumetoka kidogo na ndio akasema natoka migomani kiapo wakasema maneno matamu sana bwami kukozigo mwenyewe hapo nana bwana kukozigo hapo hapo nana bwana jana katukana tena naye kana vitu mingi tatu mchezo ngagara nakaa kidogo najifunza kisikia kuna lansi linajomerera ndio

ndio ndio ndio sawa sawa. Eh, hakuna bwana. Maanake kule hakuna studio kitakurekebisha, yaani mpaka unakaa eh, ndio Naam.

pamoja Safi sana the big manager Mike Wamuka Mbapapala, sikika mama fanya buku huyo fanya buku entertainment ndio kama leo hadi sina safari ya Viva Makala ipo njiani. Kuja maneno na Kimanga Afrika Nibo mamwani

Oh, Papa, Papa, you. Well, maybe she might like it, or maybe she might, you know. Well, maybe she might like it, or maybe she might, you know. Well, nothing else, or nothing in my view. Well, maybe something about it, it's a girl, but it won't be a little woman, I know. Well, she or maybe someone else, someone else, someone else, someone else, someone else, someone else,

Thank you. I think hapo anashirikishwa Nibo Mwamwandi ndio akiwa na kina Chimanga Asocha. Nakumbuka kipindi kile ndani alikuwa alikuwa eh, kina Nibo Mwa walipoweza kukichoa pale na kuanzisha eh, ile kama lele mambo ndio kama ya sauti zimepangika sauti zao Nadhani pia walitoka na kina Kinzunga Records wale, kama sijakosea, walikuwa kwenye kikosi ambacho kilikuwa kinapendeza na kunaleta muziki mtamo wa kiaina yake. Special request kufanya buku safari viva mwaka leo bana wakiwemo ndani kina le kapitani Bwami walimwona Kukoza Higo Mae na Kalombo Mwanza. Hebu sikiza hadithi tamu hiyo. Kulana mzee wa kiti Baraka yake mpango mzima Asubuhi mama magharibi yote Asubuhi mama magharibi yote Sinalala naota mpaka Nairobi, sinalala naota mpaka Nairobi. Haya magharibi yote mama, asubuhi yote asubuhi yote mama, magharibi yote ninalala naota mpaka Nairobi. nanosa sakanai obiyesi ayo Ulipata barua ukosaira barua ya ango yeye na bwani vile vile na kalonzo mama banasema kwa sisi mukuja hapa sana ta ta ni ya ha pa na i o ti ta na i ta ni pa ma pa le ni pa ni ma ti le Aku puyoki mama melari beauty, melari beauty wajah mas puyoki. La la la la, pada ni hotel, la la la la, pada ni hotel. to you. nimekuja hapa sana, nasema badilisha hapa Nairobi, wanaita nipa mapale alimasi uliondoka Zaira ndani ya ndege pale pale Zaira kile na Goma

Osana Sikia pale kwa jibu Jibo kama anavyoeleza jinsi gani walipata mwaliko kutoka kwa Kasuku Armstrong, mmiliki wa Garden Square ya kipindi kile ndani ya Nairobi pale, mkahawa ambao ulikuwa unajumuisha bendi nyingi sana zikiwemo kina Marvin paa zilikuwa zikicheza pale, naambiwa eh, zina zina Lake Noah pia zilikuwa zikicheza pale, labda ni nyinginezo tu. Anajaribu kusimulia pale jinsi gani alipokea mwaliko, yeye alikuwa yuko Kongo kule kwao wakati huo Zaire Eh, ikawa bwana walimwona kipindi chote alikuwa ametoka kwenye Mangele paa pale, akawa amejiunga na David Kalombo Mwanza pamoja na kasuku Armstrong, akaambia bana, tembeleni basi, ndio mengi inatengenezwa hapo. Yaani ukitaka kujua kwa zipo maiki ni mkali jinsi kuelezea hiyo safari, yaani kuitwa tu ni wimbo pia. Yeah, yeah, yeah, yeah. Baraka FM nyumba explosion nami mzee wa kiti, kumbuka ndio mpango mzima jadi tunaileta leo. Yaani vijana wajana wanapata nafasi nzuri sana. Hata kuna mmoja ameinuka hapa amenyosha mkono juu. Halo Baraka FM. Halo. Halo. Halo. Halo, umelala nini kaka? <laughs> Nani mwenzetu? Mzee Hodi kutoka wapi? Likoni karibu mzee wangu. Naam. Mama alikuwa nataka sana na ribi ni katika zamaa kaji. Ribi mpale itakuwa ni bwami alafu hiyo sana alafu ya ni kapteni bwame au wengine ndio labda ni chimbue chimbue sijawajua chimbue chimbue ni judisha manake najua namba mashina nishakabisa trani namba mashina nishajua namba nishakama sakso ndio hata wengine wanasokojua ni nani anashughulika alafu katika uimbaji ndio sijajua nani kuna kokozigo mwingine sijui nani kokozigo alikuwepo pale alafu mara nyingi pia moreno alikuwa wamwachi mwachi sana angekuwapo kwa hivyo eh, Moreno, yani koko ndio ulitoa ubavuni. Alafu sasa ndio hizi mambo zingine, maanake yeye kwa Moreno alishalayo hizo kunyoa alikuweko, shikashika alikuweko, kwani alikuja kazi za hizi bendi zingine, ama alitoroka ndoa kazi bendi zingine baada ya kukamata huyu jamaa nani unasema nani hasa? Kokozigo eh, Mike, sasa unasikia hapo anavyoeleza hadithi yake alipofufukia mwalimu zilikuwa wakati mmoja hizi bendi zilikuwa ni wakati mmoja tu, mara nyingi walikuwa na rekodi tu pamoja kwenye studio rekodi, labda unalipwa walikuwa sana sana, sauti yako kama ni tamu kama ile ya kokoo Tigo Mike ndo kama hivyo, mara wako na kina Moni Mambo wale kwenye bwambebwambe, mara kesi uko gani lakini tutaita wale ambao walishuhudia. waje, sisi wengine tunafuatilia, lakini wapo wazee wangu ambao walishuhudia, walikuwa kwenye hizo shughuli, watakuja kutueleza kinaga ubaga hapo Ndio hata kuna na mwani mambo sasa na na na na na lovis unajua pia walikuwa baguni baguni sana na eh, ndio hao hao sasa tutajua tu inaje tuandike na mate na wapo wazee wanaojua mahistoria hizi bwana tawalika hapa asante ah. asikizia hiyo engunduka ndani ya edition zezee hapo, alafu niambie, sikiza sauti hizo. vizuri hiyo. Eh? Ah, twende nayo. Thank you.

说你干，说你错，说你错，说说说说错。他却不承认他错，错错错错错回来了。难道是你的老婆先把门开了，然后把他推出门去把门锁上？妈妈，妈妈，我好怕。 ni wimbo ambao ulimshirikisha pia Joni Isenge Bokelo kwenye sauti sauti hapo, alafu matalanza yule OK Jazz pia alishirikiana na Zochini hapo kwenye midomo ya bata wanasema matarumbeta yanajibizana hapo. matalanza yule OK Jazz alikuwepo hapo na mzee mwenyewe Jerikirize Chamangwana maketa wazo la Mbongo Jonivoke Waisenge pia kutetea sauti hapo kufanya ushirikiano mkubwa sana Ngunduka Los tiros desde... Thank you.

Tunga tunga tunga wapia Oh mama, oh mama, oh mama, oh mama, tuta tuta tuta tuta japo upepo umekuwa ni mwingi sana wa kimbunga Idaya, lakini wala hatujasita kufuatilia masuala ya Kumba Explosion. Kebu yetu imeingia maji makuu na kuhakikisha kuwa tunapata burudani safi kabisa. Maji makuu, maji Tunapambana na kimbunga, mabaharia wangu hapo hawajalala, ni watu wazima kabisa, historia zingine naona madj wako tayari hapo kupatia mixi kali kali. Kama huko niishie mkono bwana, bwana wameinua mkono, wanasemaje? Halo bwana FM, nzuri sana. Ni Himaya mm kwa sijakusikia leo usiku mwingi ingawaje leo onekana umechelewa zaidi. Asante, najua ndio taimu zako hizi. Karibu mama. Mikoba yako nakubali mamake kubali sana. Siku nyingine ukipata nafasi unaweza kuja studio labda kwa mfano. Nitaongea na mwanae tuwasiliana tuone siku nyingine tu, ndio pia kina mama kina mama ndio wajue pia hali chini chini jirani. Naweza nikaangalia hapa. Anasema siku ile ni wewe tu, mimi nakwambia bana, mama wewe chakula, mimi niko hapa, yani mimi ni rubani tu, lakini wewe ndio kila kitu. Sawa, safi eh? Asante sana Lady Maya, anapoomba wimbo mama huyu, basi huwa lazima kabla hajaomba ujue anachimbua makavazi. Safi sana mama. Halo, Mama FM.

I know I know Nani mwingine? Nani mwingine? na mama yetu Lady Maya ameomba hapa tumchezee wimbo fuka fuka. Unapozungumzia nyimbo ya bendi kama kina fuka fuka, bado kina simanga Asesa, eh, kina Mulembu huwezi kukosa kuwataja. Yaani wao uzao huu ndio ulikuwa uzao wa mziki kusikiliza selection ya Lady One. Namwalika mama yetu hapa siku moja atuchagulie mwanzo mwisho. Kama bado uko macho kwenye chombo, niambie baharia yangu wewe. Naona mwingine amenyoa mkono. Halo Baraka FM. Naam. Aliniambia yaani, yaani ndio umetoa ndio umetoa ombi hilo Ah, bueno, bueno, bueno, bueno, cuchilla. Cuchilla amarelo, cuchilla amarelo, cuchilla amarelo. Que será fuca, fuca. 18. Uh. Thank you.

mbona onekani? Kumbe baba anakumbuka zamani zake, yani ameingia mke wa saba ule. Thank you. tukanizate monina zalisewayo akeimo salamo salantakasonelaka namodoka enetinakozoka samakuku salisatanazoka nakenyo mingi bateleka na likolo ya masengita